Schlimm, schlimm, Bro. Schlimm. Ey, ey, ey. Schau mal, wer dort hinten ist. Alter, Grusige! Shit! Kaputt, ja! Schau mit wem, Bro! Sag ja, der Grusige, Alter! Unglaublich! Ey, jetzt ist aber fertig! Jetzt mach die Musik leislicher! Hey, das ist right, Oma! Was wolltest du? Hey, komm! Gib dich Schafe, Mann! Komm mal rein wieder, Mann! Ich kann spielen, ich kann schlimm, sag so! Hol doch deine Mutter, Mann! Hol doch deine Mutter, du Mist! So ein Grüßchen, Mann! Ohre Spaß, Mann. Ey, tätsch mal wieder der andere Sound, Bruder. Zähne, Mann, der von vorne, der Dirty Dog. Ja, genau der, Bruder. Was macht er? Macht er eigentlich immer noch Musik? Ja, sicher macht er noch Musik. Das ist eigentlich der Onkel Ari vom Kreis 4, du Idiot!